Spominjali smo da je hadis innamal a'malu bin veliki hadis i da su islamski učenjaci posvetili veliku pažnju ovome hadisu i da su govorili o njegovim vrijednostima i davali svoj komentar i da se brojni propisi i brojne pouke kriju o ovome velikom hadisu. A kako da ne bude takav kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam za sebe rekao u titu dževami al kelim dat mi je je zgrovit govor pa nikome nije dat govor kao što je dat poslaniku sallallahu alaihi wasallam Da nam kaže u jednoj kratkoj rečenici ili u određenim frazama i izrazima ono u čemu je čovjekov spas ili kako da sačuva sebe i svoja djela koja čini. Između ostalih hadisa koji su dokaz poslanikovog sallallahu alaihi wasallam poslanstva i Džavami al-Kelim je zgrovitog govora jeste hadis Omra ibn al-Khattaba kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže innamal a'malu djela se u istinu cijene prema namjerama a u drugom rivajetu ili drugoj verziji ovoga hadisa innamal a'malu niyya djela se cijene prema nijetu pa je došlo u jedini i došlo je došlo je u množini pa su tako brojni hadisi ili brojni događaji koji su se desili vezani za ovaj hadis za hadis nijeta kao na primjer hadis koga bilježi imam Buhari u sahihu kome se navodi da je jedan čovjek ostavio kod drugog čovjeka pare da ih dadne kao sadaku. Pa je došao sin od toga čovjeka, vlasnika sadake, pa uzeo te pare. Pa je došao njegov babo sa njim pred poslanikom, pred poslanika sallallahu alaihi žaleći se na njegov postupak. Pa je kazao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, tebi pripada što si nanijetio, a njemu pripada šta je uzeo. Pa je ovaj hadis i ovaj događaj je vezan za malo bi nijat. I tako brojni događaj koji se desili imaju znači uske veze sa ovim hadisom. I što je rekao imam šafija da ulazi u brojna poglavlja fikha i da čovjek u istinu što god hoće da učini od hajda od dobra mora se vratiti na ovaj hadis. Mi smo govorili da je nijet šart ili uvjet za ispravnost ibadeta. No međutim, Ovdje se postavlja jedno drugo pitanje, sporedno, da li je taj nijet uvjet za ispravnost nečega što biva sredstvo ka ibadetu? Da li je uvjet za ispravnost on je osileta ili puteva ka ostvarenju ili praktikovanju nekog od ibadeta? Ako je ibadet kao ibadet ciljan sam po sebi, kao namaz, post, tekat, hađ, dobročinstvo, džihad, i slično tome, on je vade sam po sebi, onda treba nijet. Onda treba nijet. I ne može čovjek imati nagradu ako nema nijeta. No međutim, ako se radi o sredstvu, radi se nešto znači što nije ciljano samo po sebi. Nije ciljano samo po sebi. Kao na primjer da čovjek ode u džamiju da obavi dobrovni namaz. Taj odlazak u džamiju. Ili da čovjek pokrije svoje stidno mjesto u namazu. Je li to samo ciljano po sebi, pokrivanje stidnog mjesta? Nije, već je ciljan namaz. Ali je to uvjet za ispravnost namaza. E u redu, taj uvjet, to pokrivanje stidnog mjesta, da li za njega treba nijet? Ili da čovjek otkloni nečistoću sa svoje odjeće. Palo mu na odjeću nečistoće. Hoće da je otkloni, pa da pristupi namazu. To otklanjanje nečistoće nije ciljano samo po sebi, nego je ono uvjet za nešto. Jer čovjek kada ne bi obavljao i bio bi vremenu kada ne obavlja namaz, pa više može biti nečistoće. I neće zbog toga biti griješan. Međutim, ako hoćeš nešto od ibadeta, znači za koji mora biti čist, mora znači ukloniti to. To uklanjanje te nečistoće je potrebno nijeta i da li mu treba nijet. Islamski učenjaci kažu da nijet treba za ibadete. Za ibadete koji su ciljani sami po sebi, kao brojna obredoslovlja koja su poznata a da ne treba za sredstva. A da ne treba za sredstva. Pa kada bi čovjek ustao, pošao na namaz i vidi na svojoj odjeći nečistoće i ode to, ali ne nije ti opće čišćenje odjeće za namaz. Bez nijeta ikako učisti to i stane na namaz. Da li bi njegov namaz bio ispravan? Bi. Jer je on očistio ono što je trebao očistiti i nije mu potrebno da to čišćenje nije jer to samo čišćenje po sebi nije ciljano. Već je ono sredstvo ili put ka nečemu drugom. A to je obavljanje, jeli? A to je obavljanje namaza. A to je obavljanje namaza. No međutim, veliki se spor vodi ovdje oko abdesta. Da li je abdest potreban nijeta ili nije potreban nijeta? Abdest sa kojim se želi, želi znači obaviti nešto od ibadeta. Pa smo spominjali više na islamskih učenjaka i kazali smo da većina islamskih pravnika, osim hanefijske, pravne škole i neki drugi učenjaka, manjine kažu da je to uvjet za ispravnost abdesta i samim tim uvjet za ispravnost namaza. Dobro, da li je abdest put, sredstvo ili je abdest ciljan sam po sebi? Šta je? radiš se. Tako se u nama Mi kažemo abdest je jedno i drugo. Abdest je i sredstvo, ali abdest šta i? Ciljan sam po sebi. Zar abdest nije sredstvo? Jeste sredstvo, ne može bez njega obaviti namaz. A je li ciljan sam po sebi? Jeste. Šta nam je dokaz Čistoća u redu. Nešto drugo što se spominjamo. To je uslov. Nema namaza bez abdesta. To je uslov za namaz. Ali šta ima nama što ukazuje da je abdest ciljan sam po sebi kao i badet? Hadisi koji govore da onaj ko uzme abdest da mu se opraštaju grijesi. Je tako? smo govorili da imaju hadisi bezbroj, bezbroj jel na znatima, ima puno hadisa koji govori o tome da čovjek kada uzme abdest propisno i tako dalje, onda da mu Allahšano oprašta njegove grijehe. Pa kada pere lice, da mu sa lica spadaju kao kap vode koje padaju sa brade, njegove padaju grijeci, Čak ispod noktiju, u nekim predama ispod noktiju da izlaze grijesi. Usta kada ih iz usta i nosa izlaze grijesi. A u ustu se nalazi najopasniji aparat. Je tako? U ustima. Jezik, koji najviše grijeha pravi. Pa kada čovjek izapere usta svoja, padaju. Pa dobro, je li onda abdest ciljan sam po sebi ili nije ciljan? Jeste ciljan, jer je on sam po sebi i badet, jer ne može čovjek koje grijehe skidati i ne može ih uništavati i brisati ništa drugo do ibadet. Do ibadet. I naravno, jel te oba, i te oba je sama po sebi, jel? Ibadet, je u barek Pa se ovdje, znači, desilo razilazenje među islamskim učenjacima i većina kaže pravnika da je abdest ciljan sam po da je on ibadet sam za sebe i da treba, i da treba nijeta, i to ukazuju hadisi koje smo pominjali. Jer kada bi čovjek uzeo abdest, kako kaže Ibn Ređak al-Hambeli, u svome djelu džamije, kada bi čovjek uzeo abdest bez ikakvog nijeta, ne bi mu bili oprošteni grijesi, kaže po konsensu učenjaka. Nema, ne nije ti on da uzme abdest koji će biti njemu abdest ili čistoća taharet za ibadet, niti abdest da mu se oproste Da nije ti, znači, tim abdestom i badet. Kaže, ne bi mu ništa oprostilo. A ako nije ti, onda mu šta? Oprosti. Pa što ukazuje na dvije stvari. Da je nije obavezan i druga stvar, da je abdest ciljan sam po sebi, jer je abdest, znači, sredstvo za opraštanje, za opraštanje grijeha. Nije je bitan da bi čovjek mogao razlikovati između adeta, običaja i ibadeta obredoslovlja Allahu te barake u Da razlikuje između te dvije stvari. Pa se ponekad adet mora razvojiti od ibadeta. Na primjer, čovjek ne jede. I da kažemo posti. Posti zato što nema da je, šta da jede. Posti zato što ne može do hrane. Posti zato što nema vremena da jede. posti zato da bi omršavio. To su šta? Adet. A čovjek posti Ramazan da bi ga Allah u džennet. I to je posti Ramazan da bi Allah Žešanu udalio između njega i vatre džehennemske 70 godina za svaki dan. To je šta? To je ibadet. Pa kako će razlikovati ovo od ovoga? Čime? Nije to. Nije ti je ta granica koja razlikuje. Postiš da bi omršavio ili postiš da bi Allaha Đelešanu zadovoljio i da bi njegovu naklonost i njegovu milost teko. Zbog čega postiš? Pa je nije taj znači paravan i on je ta granica koja razvaja adet od ibadeta. S jedne strane. A sa druge strane isto tako nije razdvaja šta? I badete jedne u odnosu na druge. Pa kada čovjek stane da klanja podne namaz ili klanja četiri rakijata, šta klanja? Kako ćemo znati šta klanja i kako će on sam znati šta klanja na osnovu nijeta. Pa mu nije sa druge strane odvaja znači i badete jedne od drugih. Jer znamo da čovjek u podnesko vremenu kad bi nijetio i kindiju, njegov namaz bio ne, neispravan i ne bi bio priznat. Šta je to što će razvojiti znači njegov ibadet od drugog ibadeta jeste, jeste nijet. Čovjek se abdesti da bi se rasladio, vrućen, pa se abdesti. A drugi se abdesti da bi uzeo taharet šerijatski, da bi mogao klanjati, da bi mogao učiti Kur'an i to. Ali je razlika u čemu nijetu. E sada vidite zašto se djela cene prema nijetu. Jer je nije taj koji usmjerava ovo djelo. I ukazuje na ono što je u njegovom srcu. Na ihlas. Pa sam ovo učinio radi Allaha, postim radi Allaha, a ne postim samo da ljudi kažu pa i on posti. Tako je pitanje pitanju džihada, tako je pitanje pitanju namaza, tako je pitanje pitanju brojnih drugih stvari. I ibadeta. Pa znači, nije je ta granica i taj paravan koji razdvaja, znači, adete od ibadeta i adete i ibadete jedne među drugima, a isto tako po pitanju, na primjer, gusula, čovjek se ogusuli zato što želi da bude čisti, da dođe čist na džumu. A drugi se ogusuli tako redom, što se naučio petkom da se gusuli bez ikakvog nijeta ili se gusuli da bi lijepo izgledao pred ljudima i sl. tome, pa jedan ima nagradu, a drugi, a drugi nema te nagrade. Ovdje se isto postavlja pitanje koje se veže za uosilete ili sredstva ili puteve. Kada čovjek ode i obavi neku stvar koja je sredstvo, a ne nije tije, Kažu islamski učenjaci da nema nagrade za nju. Kao na primjer da čovjek obavi sredstvo, dođe u džamiju da traži čovjeka koji mu je dužan. Zna da taj čovjek dolazi u džamiju pa mu je dužan. Ili ga treba zbog neke potrebe, pa dođe u džamiju da ga nađe. To što je došao u džamiju nema za to nagrade nikakve. Taj dolazak. Jer je taj dolazak sredstvo muba ka nečemu njegovom privatnom. No međutim da je čovjek došao u džamiju sa ciljem da obavi kolektivni namaz u džematu i da je ciljao i nije htio taj dolazak, želeći Allahu Žešanu napunio se njegovu milost, da obavi taj namaz, onda bi imao šta za svaki korak, šta? Nagradu, brisanje jednog grijeha jednim korakom, a dizanje stepana ili pisanje dobrog djela drugim korakom, shodno hadisima koji znači govore, koji govore o ovome. Pa je znači razlika u nijetu. Dvojica ljudi se bore na Allahom putu. Jedan se bori da bi Allahova Želešanu riječ bila gornja, a drugi se bori da bi se kazalo šuđa, hrabar, dobar borac i slično tome. Pa vi znate hadis Abdullah ibn Sa'uda, koga bilježi imam Buhari, imam Muslim u svome sahihu, da će trojica kojim će prvim biti potpaljena vatra džahnemska, sto šehid, muđahid, odnosno šehid to je muđahid, jeli, koji se bori na lahom putu, predstavio se tako, učač Kur'ana Karija i onaj koji je izdvajao na lahom putu. Pa će svako kada Allah on upita zbog čega si se borio, kaže zbog toga i toga. Kaže lažeš. Nije tako. Ti se borio da bi se kazalo hafiz. Ili borio se da bi se kazalo muđahid, hrabar. Učio si kuran da bi se kazalo kako si dobar karija. Davao si sadaku kako bi se kazalo da si plemenit i slišao tome. Pa će biti potpadnjena sa njima vatra Zbog čega? Zbog nije. I sjetite se hadisa poslanika sallallahu sallam i onoga ashaba koji je u bitci borio se pa kažu ashabi Blago mu se. Subhanallah, blago mu se. Pa kaže poslanik sallallahu sallam, to je kaže džehennemlija. Pa je to dovelo ashabe u jednu nedoumicu. Kako može biti džehennemlija čovjek koji se bori na Allahovom putu i ubija, ne boji se neprijatelja? Pa kaže poslanik sallallahu sallam, to je džehennemlija. Pa su ga pratili, da vide šta će se to desiti. Šta će se desiti sa tim čovjekom? Pa su ga ranili. Pa nije mogao izdržati, pa je stavio sablju na svoje grudi, oštret sablje i potom se naslonio na sablju dok mu nije izišao na njegovim plećima. Pa se time pokazalo više stvari, između ostalog i nubuvod poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Jer je znao pobjeg Allah u sigurno šta se desiti s tim čovjekom. No međutim, njegov nijet. Šta je bio njegov nijet? Jer da se je borio sa iskrenim nijetom, on bi strpio se. Znači ne bi se, ne bi se nakon toga, ne bi se nakon toga ubio. Kažu neki islamski učenjaci da i badeti koji su sami po sebi čisti i ne mogu u sebi imati primjesa niti pretvaranja ne trebaju nijet. Ovdje se prvenstveno misli kada se ome govori na dijela čega? Srca. Na dijela srca. Kao na primjer imanu Allaha Đelešanu. Treba li imanu Allaha Đelešanu nijet? Ne treba nijet. Jer čovjek dok povjeruje, dok ima iman, dok ubjeđen si u srcu i povjeruješ u Allah to je samo po sebi i nije ti iman i vjerovanje. Jer je nije trag i djelo čega? Srca. A i sam iman je djelo čega? Srca. Iman, teokul, strah od Allah ljubav prema Allahu te barake To su sve djela srca. Pa za ta djela srca nije, jer čovjek koji se boji Allaha Đerušanu, treba njemu nije da se boji Allaha Ja nije tim da se bojim Allaha Dok se bojiš, gotovo je to. To je čista stvar. I tu ne može biti primjesa. Čovjek kad dođe u namaz i stane, može stati da kažu ljudi, kako fino klanja, ali tako? Ili kada se abdesti, polako da se abdesti, ili da uzima abdest, može se abdestiti da ljudi kažu, zna se abdestiti ili i on je nekakav musliman i tome. Pa tu može biti primjesa. Ali u ljubavi prema Allahu Đerušanu može biti primjesa. To je jasna stvar. Pa se tu čovjek ne može pretvarati pred nekim i prikazivati jedno, jer ono što je u srcu zna samo ko. Allah te baraka, ono što je u srcu. Pa zato samo po sebi zato ne treba nijet. Jer je ta stvar sama po sebi znači jasna. A da to je najbolji dokad, kako smo kazali, nije iman u Allaha te barak jer dok povjeruje rob iskreno Allaha Žešanu, znači ne trebamo više za to nijet da bi očistio, znači svoje, da bi očistio svoje vjerovanje. Isto tako neki kažu, kada se radi o stvarima koje su jasne riječi. Prodao sam ti nešto, prodajem ti ovo. Ne može čovjek nakon toga kazati ja nisam, ja sam ciljao nešto drugo. Jer si kazao riječ koja je jasna. Prodajem ti to i to. Ne može nakon toga kazati ja nisam ciljao prodaju, ja sam ciljao da to iznajim. I slično tome. Nego znači to su riječi koje su jasne same po sebi. Osim kada bi čovjek kazao dvosmislenu riječ, pa dođe, koja može nositi dva značenja, onda se pita o njegovom nijetu. U protivnom, znači, nije njegov, neće, neće se obziriti, jer ovdje, je kazao, znači, stvar koja je jasna sama po Od propisa nijeta jeste isto tako da je nijet uvijek vezan za onoga ko se zakune. Kada se čovjek zakune, uvijek se pita šta si nijetio time na čemu si se zakleo. Osim u slučaju kada se radi o el istihlatu, ali istihlaf je kada neko od tebe traži da se zakuneš. Kad je od tebe traži da se zakuneš na nekoj stvari. U tom smislu poslanik sallallahu alejhi ve kaže u hadisu koga bilježi ima Muslim imam Ibn Mađe od Ebu Hurajre jeminuke ala nijetil mustahlik ili el jeminu ala nijetil mustahlik ima više verzija ovaj hadis tvoja zakletva je po nijetu onoga koji traži da mu se zakuneš to što si se zakleo zakleo si se po onome što on traži da mu se zakuneš. Jer mi imamo nešto u šarijetu što se zove eteurije ili el A to je jedna simbolika. Da se čovjek zakune na jednu stvar, a cilja drugu. I to je dozvoljeno u određenim slučajima. Dozvoljeno je, kako kaže Imam Neovi, kada se ne uzima hak i pravo drugog čovjeka. Na primjer, čovjek zadužio čovjeka da mu prenese nekakav imanet. I ovaj ga pita, jesi li uradio mi to i to? Kaže, jesam a cilja nešto drugo. Ili kaže, zakuni mi se da si uradio to i to, kaže, vallahi sam uradio. I onda cilja jučer to i to. Pa mu se kune na nečemu drugom nego što ga ovaj pitao, pa zakida njegovo šta? Pravo. Jer dok si uzeo taj emanet, morao si ga dostaviti. To je te obaveza. U protivnom ga nisi trebao uzimati. Pa on se zakune na nečemu drugom. U ovome slučaju bio šta? Griješan. Jer se je zakleo lažno. Nije se zakleo po ome što je tražio od njega čovjek da mu se zakune. Je tako? Ili žena pita čovjeka za neko svoje pravo. Pa je on prevari i zakine njeno pravo. Je mu dozvoljeno da se kune i da nije ti šta simboliku? Nije, jer je uzeo njeno pravo. Dobro, žena pita čovjeka da li je voli. I on kaže, i kaže zakonim se. Kaže Da Zakune se valbahi i da nešto drugo. Je li griješan ili nije griješan? Nije griješan. On nije zakinuo njeno pravo. On je dao pravo koje je tražila, prvo. Ono što je njegovo srcu samo Allah zna. A druga stvar, time čuva bračne odnose. I treća stvar, to je dozvoljeno čovjeku da slaže svoje ženu u takvim slučajima. Da pohvali hranu, da kaže da je voli, da... Slično tome, to je znači dozvoljeno čovjeku da se time čuvaju bračni odnosi, ali mu nije dozvoljeno, kako su neki shvatili, kažu dozvoljeno je čovjeku da laže ženu. I dozvoljeno je obratno. I onda bračna veza građena na laži. To je zabranjeno. To su iznimni slučajevi kada je dozvoljeno čovjeku, kada ne uzima pravo, nego kada pojačavaš zašto je dozvoljeno da slažeš, ili zašto je dozvoljeno muslimanu da slaže jednom čovjeku kako ga drugi hvali, kako ga poštuje, kako ga voli, a ovaj o njemu govori sve najgore, da bi ih pomirio. Da bi učvrstio njihovu vezu dvojite muslimana, dozvoljeno čovjeku da slaže. I time se približava Allahu Đelšanu, to smatra i badetom. Da kažeš Muhammed o Jusufu govori sve najbolje i odeš kod Jusufa i kažeš Muhammed govori sve o tebi najbolje i o tome, a ovaj već vamo negdje nekako ga pripremio i čeka ga na putu. Isto tako da odeš kod drugog pa da mu kažeš sličnu stvar, to je i badet. Zbog jačanja odnosa, jer on uzima pravo kod toga od njih. Ne uzima. Allah šanu njih dvojicu pobratio, ne smije se svađati, moraju biti braća muslimani. Pa je ovaj sve poduzeo da se njihovi odnosi pojačaju i da se stanje popravi. A ko je to preći, od žene ili od muža da budu odnosi među njima dobri. Pa je zbog toga to nije dozvolio. A nije dozvolio općenito da se gradi, znači, bračna veda na laži i da žena laže mužu i muž ženi i onda da nakon toga nema nikakvog povjerenja i sigurno takva bračna veza neće potrajati, a u laži su kratke, u laži su kratke noge. Pa je ovdje, znači, uvijek nije shodno onome što se traži od čovjeka kada se zakune. I kaže Imam Neuvi u svome dijelu Minhađu 11. tomu na 99. stranici da su islamski učenjaci složi na ome. Znači kada neko traži, ja traži o tebe da se zakuneš na nečemu, ne smiješ koristiti tu znači simboliku. Osim ako se radi tu da bi nekome bila nanešena nepravda, kao na primjer da traže čovjeka koji se bori za Allahu u želešanu vjeru, pa se smakne negdje i onda ga neko pita, znaš li gdje je, kaže, vallahi ne znam šta se je desilo juče, juče u nekom tamo parlamentu pa okrene to na simboliku. To je dozvoljeno. Jer time se žele uzeti prava čovjeka. No međutim, u protivnom neće to čovjek. Ne smije znači kako postupiti. Osim, kažu islamski učenjaci, kada bi kadija čovjek ukazao, zakuni se na Allahu da je tako i tako i zakuni se razvodom braka. Kunem se Allah i da je moja žena puštena ako nije tako i tako. E ovo da je moja žena puštena, kaže islamski učenac, nema kadija pravo to da uslovi čovjek. Nego ima samo njega pravo da straži da se zakune na Allahu Pa kad bi se zakleo u tome slučaju, kad bi tražio da se tako zakune da mu je žena puštena, onda se ne mora zakleti onako kako je kadija tražio, već može tu upotrebiti šta? Simbolika. Teorije ili kinaje. U protivnom se zaklinje samo na uvišenom Allahu te Još jedan od propisa vezanih za nijet jeste prekidanje nijeta srcem. Da prekine čovjek svoj nijet. Kako ga je donio u srcu da ga tako isto prekine srcem. Znači bez izgovora jezikom, jer smo govorili da izgovor nijeta jezikom u ibadetima nema svoga utemeljenja u šarijetu. Osim hađa gdje postoje razilaženje među islamskim učenjacima, velika, ali je ispravno da se i tu nijete donosi sa jezikom, već da se donosi u srcu. No međutim, općenito i badetima, kako kažu islamski učenjaci, nema znači izgovora nijeta sa jezikom, niti do praktika onako od islamskih učenjaka prvih generacija. Kada bi čovjek svojim srcem, kažemo, zanijetio ili u svojim srcem poništio imanu Allaha Đelešanu, da li bi time izišao iz vjere? Ne bi izgovorio kupuru, nego samo srcu kaže, više ne vjerujem. Bi li izišao iz vjere? Jer je iman vjerovanje, prvo iman počinje sa srcem. I osnova imana je u srcu i tu počinje. I onda se to dokaziva jezikom, govorom i dokazuje se udovima, pravdom. Ali je osnova imana u srcu. I zato iman u srcu kad se definiše kod Ehlu od džemata, iman kad se definiše kaže se iman je čvrsto ubjeđenje u srcu i rad jezika. Šta tu pada? Šta potpada? Zikr, učenje Kur'ana, nasihat, lijepa riječ i tako dalje. I radovi u udovima i još neki dodaju čega, rad čega. Rad srca. A šta je rad srca? Rad srca, bogobojaznost, teokul, strah, nada, ređa, to je sve rad srca. Pa je to znači kompletno iman. I ne može iman samo biti u srcu, da čovjek nema ništa na udovima svojim. Nego znači mora to pokazati svojim udovima, jer je to dokaz iskrenosti njegovog, njegovog imana. Pa kada bi čovjek poništio to što je u srcu, nakon toga mu ne bi vrijedilo ništa. Ne bi mu vrijedilo ništa što ima od, ra, od dijela. Jer čovjek ponekad može povjerovati srcem i da ne uči jedno dijelo da mu koristi. Kada, na primjer? Eh, tako je, na samrtnoj postelji. Čovjek povjeruje na samrtnoj postelji, kako je rekao, kako se dešavalo sa ljudima, da na samrtnoj postelji povjeruje i da malo uradi, možda nikada Allah Žešan namaza nije panju i o tome i uđe u džanet. Pa mu vjeruje, pa mu koristi iman u srcu. Jer imao prilike da radi. Ili je povjerovao i živio dva, tri dana, nije mu niko objasnio propise Islama i ništa nije uradio od, od hajda. Samo mu neko rekao, reci la ilaha da uđeš u Islam i on povjerovao iskreno. A nije radio. Nikoga nije poučio nakon toga namazu, niti postu, niti zakijatu, niti hađu, pa umro. I tako on će koristiti inšallah. No međutim, čovjek nije nikad vjerovao srcem, a uvijek radio dobro. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Nikakve koriste. Rasturena prašina. I što mu to neće koristiti? I ajet su, ma više ajeta, znači koji govore o tome, smislu, o ne, dijelima nevjednika. Jer nisu povjerovali, jer nema osnove temelj srca i temelj imana gdje je trebao biti u srcu, nije ga bilo. Pa im nije to znači ništa koristilo. Pa kada bi čovjek nijetio svojim srcem, a jadan billah, da prekida imanu Allaha Đelešanu, onda bi time izišao iz vjere i bio bi murted, otpadnik od Allahove, te barake vjere. Isto tako da čovjek u namazu, nije ti da prekida namaz. Nije ti da prekida namaz. Vodi se spor među islamskim učenjacima da li treba preselamiti ili ne. Tu je spor poznat. No međutim, kada bi nijetio srcem da prekida namaz. Kako je nijetio ulazak u namaz, nijeti i uđe u namaz sa Allahu Ekber, tako srce može prekinuti svoj namaz i pokvaliti ga. Može tako srcem prekinuti svoj namaz i pokvariti Što ne znači da su vesvese koje čovjeku dolaze u namazu, i kada ga šeitan zaokuplja razno raznim stvarima, da je to prekidanje namaza. Nije. Ovdje sad je čisto nije, da čovjek nijeti izlazim iz namaza. I da prekine znači svoj namaz. Ovo je sve vezano o čemu smo pričali za ibadete i obuhvata sve ibadete osim hađa. Prekidanje dijela ili nijeta srcem obuhvata sve osim hađa. Kažu islamski učenjaci da ovo ne vrijedi za hađa zbog specifičnosti toga ibadeta, njegove prirode, pa će čovjek, iako mu šeitan dođe, pa da srcem odluči da prekine taj ibadet, upotpunit će ga, jer mu tako uzvišen je Allah te barek tala naređuje. Pa kada bi, na primjer, čovjek došao, polazi na arepat, ili se vraća sa arepata, ili došao da obavi tawafu ili faba, kada su velike gužve, ili saji, toga prvog dana Bajrama pa i slično tome, i kada je vidio šta je ljudi, obišao krug i stane, kaže, ja prekidam hađ, neću više, vraćati se svoje kući. On je svojim nije tom prekinuo šta? I badet, ili nije to onaj hađa koga je za nije to prekinuo ga je. A mi smo kazali da to namazu kvari namaz. No međutim, šta bi bilo ovdje sa njegovim hađom? Kažu islamski učenjaci, nastavit će dalje sa hađom i neće se obazirati na ono što se desilo. Jer čovjek kada vidi gužve velike i badet koji zahtjeva ulaganje truda, napor, poteškoća, velike vrućine, puno pješačenja i slično tome, onda čovjeka, čovjek oslabi imanski pa kaže ja ću to prekinuti. E kažu islamski učenjaci tu nastavlja svoj ibadet i neće prekidati zato što je uzvišeni Tebarak je od tada rekao وَيَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ i upotpunite hađ i umru Allaha radi upotpunite šta god da se desilo, nemojte prekidati, nastavljajte dalje. Pa je to žele dželevala minus prema robovima da upotpune svoj ibadet bez ikakvog, znači, haređa i bez ikakve poteškoće, zato što je ibadet hađa, jeli, takav sam po je težak, pa je tu uzvišeni Allah Žešanu olakšao čovjeku. Znači, to se odnosi na sve mimo hađa. Isto tako od propisa ili pitanja koja se vežu za nijet jeste pitanje mijenjanja nijeta. Da čovjek promijeni svoj nijet. Da čovjek promijeni svoj nijet. I ova promjena nijeta može se gledati sa aspekta dijela koja se čine. Naprimjer, primjer, čovjek klanja na namaz. Pa hoće taj farz namaz da promijeni u sunnet. To je mijenjanje višeg na niže. Sa višeg na manje, sa višeg na niže. Ili da čovjek kanja sunnet, pa hoće da promijeni u farz. Čovjek došao na sabah namaz, ili sam kanja kod kuće sabah namaz džamija mu daleko, i ustao pospan, kasno legao, i stao da kanja sunnet. Samo što je digao ruke, već počeo zijevati, ne može izdržati, oči se sklapaju, osjeti da neće biti prisutan u namazu, da nije u stanju da klanja dva rekiata, kamo li četiri. Kaže, sad ću ja ovaj sunnet preokrenuti u šta? U farz, pa ću klanjati farz sa namaza. A sunnet ću klanjati nakon izlaska sunca. Imaju hadisi koji govore da je to dozvoljeno, ako čovjek ne stigne, koristit ću nekakvu olakšicu. Pa da klanjam te sunnete kasnije, zaista sada ne mogu. To je drugi vid promjene nijeta, a to je promjene sa, promjena nijeta sa nižeg na više ili sa manjeg na veće. I treći vid promjene nijeta jeste promjene nijeta u stvarima koje su na istom rangu. Bilo da se radi o sunetima, o farzovima, sve što tome. Čovjek kanja podne namaz, pa hoće nije podne, pa onda kaže, pa ovo nije sad podne. Podne sam ja već kanjao, sad hoće da klanjam kindiju, ali sam već kanjao jedan rekat, jer sam već stao u namaz, proučio fatihu, da ne bi sada prekidao namaz pa počinjao iz početka, ja ću promijeniti nijet, pa ću kanjati kindiju. Ili kaže, kanjam, podnevske sunnete, pa se sjeti da nisu podnevski sunneti, nego su i kinijski i slično tome, pa hoće da promjene. Što se tiče prvog slučaja, promjene više, sa više na niže, kao da čovjek klanja, na primjer, sabarski farz, pa hoće da klanja sunnet. Stao čovjek da klanja, na primjer, podnevski farz, sam u džamiji. Samo što je zanijetio i počeo klanjati kad ulazi imam sa džematom. Zakasnili, pa došli da klanjaju podne. Pa počeli svi klanjati sunnete. Ali on sad klanja farz. Šta će uraditi? Takav će promijeniti svoj nijet i nastavit će da klanja podnevske sunneta kao i džematlije koje su zakasnile. Pa će onda sa imamom klanjati šta? Farz. I to je promjena sa više na niže i to je dozvoljeno ako u tome ima korist. A kako nema koristi da čovjek klanja namaz u džematu? Da uzme nagradu džematu. Pa je u tome slučaju dozvoljena, znači, promjena. Ako nema koristi, ne treba mijenjati. Ako nema koristi, to je onda, to se naziva abet. To su beskorisne stvari koje nemaju, znači, ne urode nikakvim plodom, pa onda čovjek to neće raditi. Mijenjanje sa nižeg na više, kao da čovjek klanja podenski sunet ili sabatski sunet, nije bitno, i onda vidi da je umoran i kaže sad ću ja to promijeniti na, Pa će klanjati farz. Mjesto da ovo budu četiri kjata podenskog suneta, ja ću klanjati podnevski farz. Pa ode odmarati, pa će nakon toga, nakon dva sahta ću ustati, onda ću klanjati sve sunnete. Jer sam sada umoran. To nije dozvoljeno kod islamskih učenja. Dok je čovjek ušao, znači u niže, ne može se prerangirati u više i da time nije i badet koji je veći po svojoj deređi i veći po svojom stepenu. I treća stvar je kada se radi o istim stvarima, ako se radi o farzu nije dozvoljeno, da čovjek, na primjer, podenski farz, da čovjek podenski farz preokrene u ikindijski farz ili akšamski i akcijski sliš o tome. To nije dozvoljeno. Ako je nijetio jedan namaz, nevjedljivo nakon toga ne može promijeniti nijet. A ako je nijetio sunnete, pa mjesto da klanja podneske sunnete, treba je klanjati kindijske, pa hoće da promijeni, tu se navodi veliki spor među islamskim učenjacima, jedni dozvoljavaju, drugi brane takav postupak. Ovo je samo znači da spomenemo mišljenja kod promjene nijeta, a samo prioritetnije mišljenje zahtjeva poseban rad poseban pregled argumenta islamskih učenjaka koji su iznosili. Isto tako, za ovo pitanje se veže pitanje nijeta na hađu, kada čovjek dođe i kada nijeti hađ. Da li mora nijetiti za hađ i hađske obrede svaki obred po Nije Nijetim da će sutra izići na minu, pa da će nakon toga ići na arefat, pa da će se nakon toga vratiti na uzdaliku, pa da će ponovo na minu, pa da će u Ili mu je dovoljan jedan Nijet na početku hađa. Dovoljen je čovjeku jedan nijet na početku hađa i ne mora znači za svaki, za svaki taj obred da ima poseban nijet jer su ti obredi šta? Povezani. Jedna cjelina. Jedna cjelina. Kao namaz koji ima više rekiata. Pa ako bi se pokvario jedan rekiat, pokvario bi se šta? Cijeli namaz. Ako pokvariš sunnet, nećeš pokvariti znači namaza i neće biti namaz pokvaren. Isto tako je hađ. Ako pokvariš rukn, jedan od ruknova, ne bi stajao na arefatu, ne vrijedi. Ne bi obavio i fada, ne vrijedi. Ne bi obavio saji, ne vrijedi. I o tome. A ako čovjek poslije nešto od živata može to iskupiti čime? Kurbanom. A ako poslije nešto sunneta, ne zaslužuje, znači ukor, izgubio je samo nagradu. Jer je hađ jedan ibadet. No međutim, da li je takav slučaj sa postom? Nije. Jednoglasno. Postoji spor. Islamski učenjaci spore. Ispravno je više inšalog tela da je slučaj sa postom drugačiji. Da je svaki dan poseban i badet. No međutim, neki učenjaci kažu, dolaze sa šubhom, kažu, post je, kažu, i badet kada nema vremena i nema prilike da čovjek u njemu, misli se na Ramazan, da u njemu čovjek posti nešto drugo. Možeš li ti u Ramazanu postiti na filu? Možemo. Ne može. Ramazan je određen. Pa zbog čega onda ti moraš nijeti svaki dan posebno? To je jedan ibadet. Ne možeš ti doći tu nečim drugim pa da razlikuješ dan od dana. To je jedan ibadet. Nije ti ga na početku i kaže bismillah i isposti cijeli mjesec. S ove strane ovo je ispravno. No međutim, s druge strane, ako gledamo s drugog aspekta i kažemo što su kazali drugi islamski učinjaci, ako bi jedan dan posta bio pokvaren, da li bi bio pokvaren cijeli Ramazan? To nije kazao nikod islamski da bi se pokvario cijeli namazan. A ako bismo to kazali na ovaj način pa spojili te dane, onda bismo morali izaći takvim rezultatom ili sličim njemu. Pa ispano znači da čovjek nije ti za svaki dan svoj post i na to, na to ukazuje hadis poslanika s.a.v. ko ne ti post prije, jeli, nastupa zore, a u drugoj predaji ko od noći ne ti post, da je njegov, da nema posta. Postoji spor, da su ovo riječi umu seleme, ili su riječi poslanika sallallahu selleme u svakom slučaju većina islamskih pravnika smatra ovako, da treba znači čovjek da nijeti, da treba čovjek da nijeti za svaki dan. Da se vratimo još malo na abdest. Čovjek uzme abdest sa nijetom da se rasvadi i sa nijetom da klanja namaz. Ili se čovjek istušira sa nijetom da ode na džum i sa nijetom da se rasvadi i sa nijetom da klanja namaz. Je li mu džaiz takav ihtisal, takav gusur ili takav abdest? Jeste. Dozvoljeno mu je znači da... Dobro. Zar ovo nije miješanje kada bi čovjek klanjao namaz i klanjao da ga ljudi vide i klanjao Allahu Žešanu zajedno? To to bilo ispravo. Ne bi. To je rija. Jer ti si činiš taj ibadet Allahu još nekome. To ne može tako. Ili Allahu ili nekome drugom. Nema popola. Ali zar ovdje nije čovjek učinio nešto drugo? Zar ovdje čovjek nije neki drugi cilj stavio sa ovim ibadetom? Ko će ovo pojasniti? Jer si ovdje nešto drugo uradio. Nisi samo radi Allah žanu, abdestio se da kajaš namaz, nego radi raslađivanja što ti je vruće. Zbog čega se ovdje dozvolio da uđe još nešto pored toga, a vamo nisi dozvolio namazu. Ne mora biti da te ljudi gledaju. U namazu čovjek radi da bi se samo razgibavao. Da bi se razgibavao, ništa drugo. To nije ispravno. Zbog čega dozvolimo kod jedne stvari da se nešto e, još uradi uz ibadet, a kod druge zabranimo, ne dozvolimo. Ali ovdje ima jedna druga stvar, to je braćo, što je namaz ibadet u kome kada bi ti nešto drugo činio, mimo toga da ga činiš u Žešanu, to se kosi sa ciljem namaza i ciljevima šarijata I to se kosi sa samim namazom. Jer je namaz samo u Žešanu. Međutim, ima li kada ti uzmeš abdest i hoćeš da se rasvališ, i da uzmeš abdest za namaz. Ima li tu nešto što se kosi sa šerijatom? Nema. Hoćete bi odnosno tebi je da se rastadiš uvijek. Ali ti nije dozvoljeno tamo da činiš nešto što je rija ili što je pretvaranje ili da okrećeš nešto da stvar zbog koje nije postavljena. Kao namaz koji je radi Allaha da čovjeku poveća čovjekov iman, njegovu takvu da poveća i slično tome. Pa ti uz to pripišeš nešto drugo i činiš nešto drugo, hoćeš ima neki drugi cilj. To nije zbog toga. Ali je li je li znači u, u gusuru ili u abdestu ima nešto što se kosi sa samim ibadetom? Nema ništa što se kosi. Pa čovjek može se znači raslati, može nakon toga, može nakon toga klanjati Allahu Đelšanu i neće mu znači to smetiti. Kao na primjer, kod namaza neke stvari dozvoljene. Na primjer, čovjek hoće da klanja namaz Allahu Đelšanu i u isto vrijeme da pouči ljude. Jer mu to džajz? Jes, zašto? Zato što u tome poučavanje ima nešto što se kosi sa šarijetom. Nema, jer je poučavanje ljudi propisan. I Allah poslanik sallallahu alejhi ve kaže: "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Klanjajte kako ste vidjeli mene da klanjam. Pa je Allah poslanik nama pokazao kako ćemo šta. Klanjac pokazivao. Hudu anni menasikekum. Uzmite od mene vaše obrede. Ko je nama pokazio obrede hađa? Znači Allah poslanik činio te obrede, da nam pokazao kako se oni čine. Pa u tome pokazivanju i poučavanju nema ništa što se kosi sa šarijatom. Dok recimo čovjek čini znači namaz i da time hoće da ga ljudi vide, da ga pohvale, ima što se kosi. Jer je to rija i to je pretvaranje. A u ovom drugom slučaju nema. A isto tako znači što se tiče pitanja abdest ili gusto, kako spominjali, znači nema smetnje čovjek da to uzma raslađivanjem, jer u tome nema ništa što se kosi s onim da bi čovjek time mogao jeli, obaviti namaz i da bi to mogao biti taharet, širijetski validan taharet. Isto tako od propisa vezani za nijet, jeste to da čovjek neće biti pitan za nijet koga donosi uzrečicom ili zakletva, vezano je znači za zakletvu, da čovjek uvijek kaže vallahi, vallahi je tako, vallahi je tako, uzrečicom, Svaka druga riječ vallahi. Čovjek neće biti pitan za to, jer je Allah te kutala kaže La yuahidukum Allahu bil lagwi fi imanikum, yuahidukum bima na iman. Allah vas neće pitati za ono što se lagovom ili tako igrom nekakvom dešava da čovjek ponavlja, da se zaklinje, već vas pita za ono što se odlučio srcem, znači da se, da se zakuneš na nešto i za, zato će znači čovjek biti pitan. I to je Allah žano milost. Jer čovjek ponekad kaže, vallahi, a opće ne cilja šta, da se zakune, ne cilja zakletvu. Pa je to Allahova blagodat, jer bi čovjek imao često kefareta iskupina. Nego kaže čovjek, vallahi, vallahi, vallahi neću tako, ne mogu. Boga mi to neće moći tako, ili Boga mi to nije ispravno, ono je ispravno i slično toga, odmah se moraju iskupiti. Međutim, on nije ciljao zakletvu, nego to je znači uzrešita koja izlazi sa njegovih, ovaj, iz njegovih usta bez cilja, a Allah ono neće pitati za to čovjeka, nego za ono zašto kaže mu kartumuni eiman, za ono znači što vi zanijetite u svojim srcima i odlučite čvrsto, znači znate na osnovu čega ste se i zašto ste se zakleli. Čovjek kaže svojoj ženi, ti si puštena ako iziđeš iz kuće. Ako iziđeš iz kuće, nisi više moja žena, puštena si. I dođe, vrati se sa posta i nađe u dvorištu sjedi. Je li mu žena? Jeste. Ali on je rekao? Dobro. U redu. Nađe je na ulici kod komšince. To ne pripada kući. Idi šla. Prvi talak. Prvi talak. Rekao je ti nisi moja žena. Kažemo šta ćemo sada ovdje? Vraćamo se na njegov nijet. Ima ljudi koji kaže, ma neći, nisam ja ciljao općinu i to talak. Neko sam ciljao ovdje da joj kažem da je ukorim. Jer neće drugačije da me posluša. Jel ima žena, neće da posluša. Koliko god ga govorio, pa onda on ukori, kaže, e ovako će biti. Ako je on ciljao da joj zaista daje talak i razvod braka, gotovo, talak je desio se. Međutim, ako je time ciljao da je ukori, onda se, onda se nije desio razod braka. Znači, mora se vraćati ovdje na nijet. Zato je, vraćao nijet je bitan kome? Kome je bitan nijet? Govorili smo o tome. Mufti je bitan nijet. Kad je ne zanima nijet. To znate. Kad je sudi na osnovu argumenata koje vidi. Ti ne možeš doći kod kadije i kazati ja sam nijetio to i to. je kaže dokaz. A mufti kada dođeš onda pitaš muftije muftija te pita šta si ti rekao svojoj ženi? Kaže ja sam joj rekao ako iziđe kod komišnice da je puštena. Kaže šta si ti ilao? Šta si tio? E, kad mu kažeš nije to, onda on te kaže propis. No, međutim, kod kadije to ne vrijedi. Osim ako kadija biva ulog muftije, to je drugo. Jer kadija može biti ulog muftije, to je drugo. No, međutim, muftiju zanima nije. A kadiju zanimaju argumenti i zanima ga, i zanima ga dokaz, znači, koji ima. Čovjek ti ili odluči da pusti svoju ženu. Odlučio srcem da je pusti. I dođe kući i vidi strankinju ženu a nije znao da to nije njegova žena. Mislio da je njegova žena. A ona strankinja. Pa kaže ti si puštana. To je Vidio ženu sa stražnjeg dijela tijela. Nije vidio da nije njegova hanuma. I kaže ti si puštana, nisi više moja žena. Kakav je sad propis? On je sada faktički pustio šta? Svoju ženu, a nije to rekao, nego rekao to drugoj ženi. Kaže imam Šafija, da neće biti puštena, A kaže Imam Ahmed, puštena je zbog nijeta. Puštena je zbog nijeta, iako to nije njoj rekao, rekao je drugoj, puštena je zbog nijeta. Imam Šafija kaže, nije puštena, jer nije to rekao njoj, već je to rekao, već je to rekao drugoj ženi. Isto tako da vidi ženu, strankinju, ili da vidi ženu, da misli da je strankinja. A ona njegova žena, koja kaže ti si puštena. Može li čovjek pustiti u ženu? Ha? Ne može on na način da to bude njegova odluka. Ali kada bi rekao ženi ti si puštana, ako ovaj ovdje tvoj čovjek potvrdi to i on, on klimne glavom, jer kaže jeste puštana si, tako je gotovo. Puštana. Jer je to potvrda. Pa on pomisli i on misli da je ovo njegova žena. U stvari misli da je strankinja. A ona bude njegova žena pa je pusti. Šta ćemo ovdje sad? Znači, nije. Imam Šapija kaže puštena je od imama Ahmeda imaju dva rivajeta. Od imama Ahmeda imaju dva rivajeta. Isto tako da čovjek ima dvije žene, pa zabrani jednoj da izlazi. Jedna nepokorna, pa joj zabrani da izlazi iz kuće. I kaže, ako iziđeš iz kuće, puštena si. Nisi više moja žena. I vrati se sa posla i vidi ženu na polju. Tamo gdje je zabranio da izlazi, ona je izišla. I kaže, puštena si. Nisi više moja žena. Kad se ona okrenu, kad ona ona druga. Ona koja je bio dozvoljen izlazak. Kaže jedan dio islamskih učenjaka, puštene su dvije. Nema ni jedne sada. Drugi kažu, puštena je ona, puštena je ona koja, nije nije talak. Ona je puštena. A treći kažu, ne puštena ona je koju je rekao. Puštena ono koju je to kazao. Puštena je ona koju je to koju je kazao, jeli, znači taj talak. U svakom slučaju, slučaj se znači spore ovdje, ovim želimo samo ukazati, želimo ulaziti u ova pitanja sama po sebi i o njima razglabati, jer to su duge mesele, no međutim samo želimo kazati koliko pitanje nije ta čovjeka igra ulogu u njegovom svakodnevnom životu, počevši od njegove ibadeta, počevši od njegove porodice i nadalje kroz život uvijek nije tima znači sam po sebi nijet ima veliku ulogu. A da ne govorimo o onome da čovjek ima nagradu za ono što je nijetio i slišao tome o hadisima kojima smo prethodno spominjali u prethodnim predavanjima kada smo govorili znači o hadisu Omara ibn Khattaba. U svakom slučaju ovaj hadis Omara ibn Khattaba je veliki hadis, hadis kome treba posvetiti veliku pažnju. I danas je jedna stvar na koju treba upozoriti koja je prisutna među mnogim muslimanima da vole hadise, čudne hadise. Vole da slušaju hadise koje nikada nisu čuli. Hadis nešto u sebi krije čudno. I jedva čekaju da čuju takve hadise. I čujete kada se pojavi takav hadis, znate od istoka do zapada. Svako zna taj hadis. Spomenite hadis koji je čudan po svome kontekstu, vidjet ćete kako ljudi svi zapamte. Spomenimo hadis inne na amalu binijat i ovakav hadis koji u sebi krije more pa ne možeš ni zaista. Ljudi ga ne pamte i ne znaju o tome hadisu puno. A imam sufjane Seuri je govorio kako bilježi imam El Herawi u svome dijelu Zemul kenan. kaže pazite i čuvajte dobro i učite hadise koji su poznati među ljudima. A kaže dobro se čuvajte onih čudnih hadisa. I islamski nisu voljeli prenositi čudne hadise i strane hadise. Nego su voljeli govoriti o ovakvim hadisima. O 40 neovih hadisa. Za koje su mnogi ljudi čuli. Pa su voljeli znači govoriti o hadisima koji su sakupili brojne propise i kojima se kriju jeli, brojni hikmeti za muslimana u njegovom svakodnevnom životu, a između ostali jeste i ovaj hadis Omra ibn Khattaba, kome muslimani sigurno trebaju posvetiti već, veću pažnju. Najveći argument za to jeste što imam Buharija, rahimehullahu ta'ala, stavio ovaj hadis kao prvi hadis u svome sahihu. Bog čega je baš njega izabrao? Da ga stavio kao prvi hadis, o tome smo govorili u našem prvom predavanju, moleći uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala nas pouči našoj vjeri, da učisti naše nijete i da, učiti, i da učini te nijete samo zbog njega za da primi naša djela koja činimo, spomogne u borbi protiv naših neprijatelja i da nam najboljim naših djela učini zadnja. Allahu ta'ala alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Wa Allahu khairu Ovdje u jednom pitanju stoji Assalamu alaikum mu Slušao sam na jednom dersu da čovjek koji uradi 700 grijeha za jedan dan da je propao. Uistinu je propao. Ko uspije uraditi 700 grijeha u jednom danu, taj je uistinu propao. I slušao sam na istom dersu da je Allah neograničeno milostiv. Kako to? Prvo 700 grijeha uraditi jednom danu, to je zaista stručnjak pravi za griješenje. To je kronični griješnik. No međutim, pored toga, Allah je zaista milostiv. Pa koliko god čovjek da griješi, Allah šanu može to oprostiti. No međutim, to ima svoje uvjete i to sve ima svoje šartove. Kako i šta, znači da dođe sa iskrenom teobom Allahu Đelešanu, ne da se igra sa Allahom te barake o Pa da čini grije namjerno, kaže pa ja se pokajati Allah Pa namjerno pa ja se pokajati. Nego grije biva kada šetan prevari čovjeka, a ne znači da čovjek namjerno griješi, to je igra sa Allahom Đelešanu, bojati se za ružnu konačnicu takvog čovjeka. A što se tiče Allahovog oprosta, neka niko ne igra se i neka ne razmišlja da Allah što nešto neće oprostiti. Jer vi znate hadis o kome onaj čovjek griješio, a njegov brat savjetovao, pa griješio, pa ga ovaj savjetovao, pa kaže, ma neće više Allah oprostiti, Allah neće više oprostiti. Pa je rekao, ko si ti, kaže, da kontrolišeš ili da sudiš mojim rahmetom. Kaže, njemu sam oprostio, tvoja sam djela poništio. Nema grijeha koga uzvišeni Allah te barek tala ne može oprostiti. I kazati da uzvišeni Allah neće nešto oprostiti ili da ne može, da ne može, to je kufur. A da neće, to je opasna stvar. I to može biti kufur. Jer čovjek ime, šta? Uzeo sve pravo božanstva, da on odlučuje hoće li Allah nešto ili neće. Nemaš ti pravo tome. Allah rešanu oprašta šta hoće i kako hoće i kome hoće. Ako će oprostiti čovjek i kufr, nakon toga će oprostiti sve. E, to je milost našeg gospodara Tebara Keoteala, neograničena milost. Neograničena milost i koliko god čovjek da počini, ako se iskreno pokaja Allah Žešanu, to će mu njegov gospodar te barak je otala oprostiti i ne treba gubiti nadu Allahovu milost. Ko su sekta Ahmedije, njihova akida? Allah te nagradi ono. Ahmedije, to su ljudi koji su po konsensusu ehlu sunata od džemata kafiri. Izišli iz dina, iz vjere. Nisu muslimani, nevjernici. Jer otvoreno govore protiv Islama i otvoreno potiru akaid muslimana sa svojim stopalima. Allah ih ponizio na dojalku i na ahiretu. Oni kažu da Muhammed s.a.v. nije zadnji poslanik. To je dovoljno. Nakon toga nama ne treba ništa, ne trebamo raz... Ko kaže da je poslanik nakon Muhammeda sallallahu alaihi ne znamo šta da činio od hajde od dobra, tako ne može biti musliman. Ne može se smatrati nikakvom muslimanom da ne govorimo pored toga da oni imaju svoje knjige kojima se vraćaju, to su jednostavno engleski službenici i špijuni koji su dokinuli džihad i brojne druge stvari. U jednim se predajama kažu da će doći dan kada će oni doći u Medinu i skopat će psa. Misleći na Resulullaha sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa kako se takvi ljudi mogu smatrati muslimanima? Oni su gori u svome nevjerstvu židova i kršćana. Salam alaikum, da li se smije nijeti četiri rekiata sunneta, međutim klanjač toku namaza odluči da klanja dva. Da li se to smije raditi? Salam alaikum. Znači čovjek dođe za nijeti četiri rekiata sunneta i onda podbači, kaže da imam dva salama da im bude vrijednije. Ovdje se vodi spor među islamskim učenjacima, koliko znam da neki pravnici ne smatraju nijećenje broja rekiata uvjetom. Ne treba čovjek da nijeti. Da nije taj broj rekiata, nego se zna, broj rekiata se zna. Bilo da klanjaš da je ovo ili ovo, to je dozvoljeno, možeš klanjati jedno i drugo. Pa tako čovjek na putu ne mora nije da klanja dva rekiata podne namaza. Nije ti podne namaz, a podne namaz putnika je poznat. Tako da znači nema potrebe, samo ovdje broj, broj rekiata ne ulazi, znači ne ulazi u nijet. Da li je dozvoljeno poklanjanje nevjernika, bilo pojedinaca ili skupina za koje znamo i to je očigledno da oni čine nasilje i nepravdu muslimanima, ili ćemo samo reći neka ih Allah uputi na pravi put. Ovo su stvari, možda su ovdje spomenute dvije krajnosti. Proklinjanje nevjernika pona osob nije ispravno i nije pohvalno Dozvoljeno je proklesti nevjernika koga je prokleo Kur'an i koga je prokleo sunnet poslanika sallallahu alejhi i dozvoljeno je proklinjati nevjernike općenito, sve skupa. Kako su činili ashabi u drugoj polovini Ramazana, kako bilježi Ibn kuzeju svome sahihu da su proklinjali nevjernike na kunutu, ali sve nevjernike. No međutim, jednog nevjernika ona osob nije ispravno proklinjati. Zašto? Bez obzira što taj čovjek radio protiv Islama, ko je više radio protiv Islama od Halida ibn Walida, pa je primio Islam. Što ne znači da je jedan nevjernik koji se bori protiv Islama ne može primiti Islam. Neko smatra, ako kažemo, ne treba proklinjati nevjernika ponosom da to smatra, da to, da to znači treba mu činiti dovu i treba njegovo ime uzdizati. Nije tako. Mi, imamo, mi ne sudimo po emocijama, mi imamo pravila i principe i temelje i ajete i hadise po kojima idemo i mišljenja islamskih učenjaka i moramo se toga držati. Pa ako nama neko čini nepravde, ne možemo mi zbog toga činiti njemu nepravde. Mi moramo biti pravedni. Ora min haneke i nemoj pronevjeriti onoga ko tebe pronevjeri. Pa mi mu ehlu sunet džemat ne čini nikome, ne kaže muslimani. Kaže ehlu sunet vol džemat ne čini nikome nepravde. Ni muslimanu, ni nemuslimanu. Već se njima čini nepravde. Kada mi prokunemo jednog nevjernika, postoji li mogućnost da taj nevjernik sutra primi islam? Postoji. Zbog čega smo ga proklinjali? A proklinjanje znači u šerijetu udaljavanje čovjeka od Allahove rješanu milosti rahmeta za uvijek. Zato je proklinjanje velika stvar. Da se neko prokune. Pogledajte kada je Allah Žešanu prokleo Ebu Leheba. Tebet jeda Ebi Lehebi u Šta mislite da je kojim slučajem Ebu Leheb primio islam? Kao munafik. Pazite. Ne kao musliman. Kao munafik samo da kaže, ja Muhammede, ja sam danas svoj sredbenik. Znate što bi to značilo? To bi bila jedna crna mrlja koja je nemoguće da bude u Kur'anu. Allah proklije nego ako je primio islam. Allah proklije muslimane. Hajte muslimane u islam da se Allah proklije. Tako bi izgledalo. Ali nije mogao, jer je to od Allaha te barak i i nije mogao primiti islam. I svi koji su njegovom propisu. U redu. Jer je onda dozvoljeno kazati nevjerniku, Allah te prokleo. Kazali smo da nije. No međutim, ispravno je da se ove riječi mogu ukazati ako se vratimo na naš hadis na nijet. Pazite dobro, ovo što smo kazali da ne bila kontradiktornost. Kazali smo da nije dozvoljeno proklinati nevjernika ponosno. No međutim, dozvoljeno ti je da ga prokuneš sa jednim nijetom. A to je da time ne ciljaš njemu udaljavanje od Allahove milosti vječne i rahmeta i upute da ga Allah uputi, nego da daš dobu protiv njega. Kao što je bilo u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve u predaji koji bližima muslimu svome sahihu, da je onaj ashab uznemiravao svoga komšiju. sjećam se. Pa je došao poslaniku sallallahu alejhi par puta pa mu je rekao Allahu poslanik izađi na ulicu i sve svoje stvari iznesi sjedi na ulicu. I kada neku ljudi budu prolazili i budu te pitali šta radiš na ulici, kaži o čemu se radi. Pa je postupio tako. Pa su, kaže, ljudi prolazili pored njega i pitali šta je, pa je govorio, kaže, pa su ga proklinjali. Toga komšija. Dobro, ovdje proklinjanje komšije. U kom je smislu? Dobro, protiv, protiv njega. Nisu ga proklinjali u smislu da Bog da ga Allah u vječnoj vati ženevskoj ostavi. Nego činili dobu protiv njega. Kako može biti tako pokvaren pa da uzdemljava svoga komšija? Komšiju kao da kažeš Allah ga ubio. To znači Allah ga ostavi u vječnom ali Allah ga prokleo, to znači da ga ostaje vješao u džehennemu. Pa kažem, ako bi čovjek kazao, Allah prokleo toga i toga nevjenika u smislu, Allah ga ubio ili Allah ga kaznio zbog toga što to radi muslimanima, onda je to dozvoljeno. No međutim, da kaže samo Allah ga prokleo u smislu da mu Allah nikada da ne upute da ga vješa u vatru džehennamsku baci, to nije, to nije ispravno, nego bolje čovjek onda da kaže njima od Allah rešava ono što je zaslužio i tome, ili da dovi za uputu, a ne da čini, znači, nekome nepravdu u ovome smislu. U svakom slučaju sjećam se da je jedan naš profesor Basir Faisal al da ima doktorsku desertaciju na ovu temu i da je na uvodnom dijelu doktorske desertacije podrobno pojasnio ovo pitanje i bavio se ovom problematikom proklinjanje nevjernika ponosov, jer je govorio u toj svojoj doktorskoj desertaciji o hadisima koji govore o proklinjanju. Ili je naslov desertacije prokleti u sunnetu poslanika sallallahu Koje su to skupine ljudi koji je sunet prokleo? pa je govorio opširno o ovoj temi. Allah bi ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.